illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ภาละบัณฑิตสูตร Fools and wise men มีในสมัยหนึ่ง ที่พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถปินทิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถี On one occasion, the blessed one was living at Savatthi in Jeta's grove, Anatha Bindika's park. ในที่นั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ลักษณะเครื่องหมายเครื่องอ้างอิง ว่าเป็นผานของคนผานสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือคนผานในโลกนี้มักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูดคำพูดที่ชั่ว มักทำการกระทำที่ชั่ว ถ้าคนผานจะไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ชั่ว พูดคำพูดที่ชั่ว และทำการกระทำที่ชั่วแล้ว บัณฑิตพวกไหน จะพึงรู้จักเขาได้ว่า ผู้นี้เป็นคนพาล เป็นอสัตบุรุษ เพราะว่าคนพาลมักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูดคำพูดที่ชั่ว และมักทำการกระทำที่ชั่ว เพราะฉะนั้นพวกบัณฑิตจึงรู้ได้ว่า นี้เป็นคนพาล เป็นอสัตบุรุษ There are the blessed one that the pickles, thus. Pickles. There are these three characteristics of a fool, signs of a fool, attributes of a fool. What three? Here, a fool is one who thinks bad thoughts, speaks bad words, and does bad deeds. If fool were not so, how would the wise know him thus? This person is a fool, an untrue man. But because a fool is one who thinks bad thoughts, speaks bad words, and does bad deeds, the wise know him thus. This person is a fool, an untrue man. ภิกษุทั้งหลาย คนผ่านนั้นนั่นแล ย่อมได้เสวยทุกโทมนันสามอย่างเหล่านี้ในปัจจุบัน คือถ้าหากคนผ่านนั้นนั่งในสปาก็ดี ริมทางสามแพร่งก็ดี ริมถนนก็ดี ชนในที่นั้นจะพึงพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขา ถ้าคนผ่านมักเป็นผู้ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป มักถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของมิได้ มักประพฤติผิดในกามมักพูดเท็จ มีปกติตั้งอยู่ในความประมาท เพราะการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไร ในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขานั่นแหละคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า ก็ความปกติเหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเราก็ปรากฏอยู่ในความปกติเหล่านั้นด้วย ภิสุทั้งหลายคนผ่านย่อมได้เสวยทุกโทมนัสข้อที่หนึ่งนี้ในปัจจุบัน A fool feels pain and grief here and now in three ways. If a fool is seated in an assembly, all along a street, all in a square, and people there are discussing certain pertaining and relevant matters, then If the fool is one who kills living beings, takes what is not given, misconducts himself in sensual pleasures, speaks falsehood, and indulges in wine, liquor, and intoxicants, which are the basis of negligence. He thinks these people are discussing certain pertinent and relevant matters These things are f o l l o w in g me, and I am seen engaging in those things. This is the first kind of pain and grief that a fool feels here and now. พิสุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีก คนพานจะได้เห็นพระราชาทั้งหลาย จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งให้ลงโทษด้วยวิธีต่างๆ คือโบยด้วยแช่บ้างโบยด้วยหวายบ้าง ตีด้วยตะบองสั้นบ้าง ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดทั้งมือและเท้าบ้าง ตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดทั้งหูและจมูกบ้าง ลงตัวด้วยวิธีหม้อเกี่ยวน้ำส้มบ้างลงตัวด้วยวิธีขอดสางบ้างลงตัวด้วยวิธีปากราหูบ้าง การลงโทษด้วยวิธีหม้อเกี่ยวน้ำส้มคือการต่อยหัวสมองให้แยกออก แล้วใช้ขีบก้อนเหล็กที่ลูกแดง ใส่ลงไปในมันสมอง ให้เดือดพุ่งขึ้น เหมือนน้ำส้ม เดือดล้นหม้อลงตัวด้วยวิธีขอดสัง คือการตัดหนังควันไปให้รอบจอนหูทั้งสองข้าง และหลุมคอ แล้วรวบผมทั้งหมดหมวดไว้ ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้น ให้หนังหลุดติดขึ้นมาพร้อมกับผม แล้วใช้ทรายหยาบ ขัดกระโหลกศีรษะล้างให้ขาวดังสัง วิธีปากราหู คือใช้ขอเหล็ก ง้างปากให้อ้า แล้วจุดไฟในปาก อีกอย่างหนึ่ง คือใช้สิวตอกเจาะ ตั้งแต่จอนหูก็ไปจนถึงปาก ให้โลหิตไหลออกมาเต็มปาก ดูปากอ้าดังปากราหู วิธีมาลายไฟ คือใช้ผ้าชุบน้ำมันพอนจนทั่วตัว แล้วจุดไฟ วิธีคบมือ คือใช้ผ้าชุบน้ำมัน พันมือ ทั้งสองข้างจนทั่ว แล้วจุดไฟ วิธีริ้วสายคือเชือดหนังลอกออกเป็นริ้วๆตั้งแต่ใต้คอ จนไปถึงข้อเท้า แล้วเอาเชือกผูกจุดคร่าไป ให้นักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเองล้มลุกลุกคลานไปจนกว่าจะตาย วิธีนุ่งเปลือกไม้ คือเชือดหนังเป็นริ้วๆอย่างวิธีริ้วสายแต่ทำเป็นสองตอน คือ ตั้งแต่ใต้คอจนถึงเอวตอนหนึ่ง ตั้งแต่เอวจน ถึงข้อเท้าตอนหนึ่ง หรือหนังตอนบนห้อยกลุ่มลงมาปิดกายตอนล่าง ดูดังนุ่งเปลือกไม้ วิธียืนกวาง คือใช้ห่วงเหล็ก รัดเสาทั้งสองและเข่าทั้งสองให้ตรึงติดไว้กับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดิน ดูดังกวางถูกตรึง แล้วก่อไฟล้อมลนไปจนกว่าจะตาย วิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ด คือใช้เบ็ดมีเงี้ยสองข้าง เกี่ยวตัวดึงเอาหนัง เนื้อและเอ็นออกมาให้หมด วิธีเรนกระสาบคือใช้มีดคม เชือดเนื้อออกเป็นแว่นๆ ขนาดเท่าเหรียญเงิน จนกว่าจะตาย วิธีแปลงแสบ คือฟันสับเสียให้ยับจนทั่วกาย แล้วใช้แปลงชุบน้ำแสบ มีน้ำเกลือเป็นต้น ถูกรูดสีไปมา ให้หนังเนื้อเอ็น ขาดหลุดออกมาหมด เหลือแต่กระดูก วิธีกางเวียนคือให้นอนตะแคงแล้วใช้เหลาเหล็กต่อเข้าช่องหู ให้ทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดิน แล้วจับเท้าทั้งสอง ยกขึ้นเดินเวียน วิธีต่างฝ่าง คือใช้ลูกหิน บดทับทั่วตัว บดให้กระดูกแตกละเอียด แต่ไม่ให้หนังขาด แล้วจับผมรวบขึ้นเขยา่าเขยา่า ให้เนื้อรวมเข้าเป็นกอง แล้วใช้ผมนั่นแหละพันตะล่อมวางไว้ เหมือนต่างที่ทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้า คือคนผ่านนั้นจะได้เห็นพระราชาทั้งหลาย จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆ คือโบยด้วยแส้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้าง ลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้าง ลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้าง วิธีปากราหูบ้าง วิธีมาลายไฟบ้าง วิธีคบมือบ้าง วิธีริ้วสายบ้าง วิธี นุ่งเปลือกไม้บ้าง วิธียืนกวางบ้าง วิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้าง วิธีเหรียญกระสาบบ้าง วิธีแปลงแสบ บ้าง วิธีต่างฟางบ้าง ราดด้วยน้ำ มัน ร้อน ๆ บ้าง ให้ สุนัขถึงบ้าง ให้ นอนงายบนหลาวทั้งเป็นๆบ้าง ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง ในขณะที่เห็นนั้น คนพานจะมีความรู้สึก อย่างนี้ว่า พระเหตุแห่งกรรมชั่วเห็นปานใด พระราชาทั้งหลายจึงจับโจรรูปผู้ผิดมาแล้ว สั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆเห็นปานนั้น ก็กรรมชั่วเหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเราก็ปรากฏอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วย ถ้าแม้พระราชาทั้งหลายจะรู้จากเราแล้วก็จะจับเรา แล้วสั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆเห็นปานนั้นพิสุทธิ์หลายคนผ่านย่อมสวยทุกทัวมนัส แม้ข้อที่สองนี้ในปัจจุบัน Again, because when a robber culprit is caught, a fool sees kings having many kinds of torture inflicted on him, having him flogged with whips, beaten with canes, beaten with clubs, having his hands cut off, his feet cut off, his hands and feet cut off, his ears cut off, his nose cut off, his ears and nose cut off, having him subjected to porridge pot, to the polished shell shave, to the Rahu's mouth. The porridge pot. They crack open his skull, take up a hot iron ball with thongs, put the ball inside, and boil his brains until they overflow. The polished shall shave. They cut the skin in the area bounded by his upper lip, the root of the ears and gullet, bind all his head hairs into a knot, tie them around a stick, and pull it up, so that his skin, together with his head hairs, comes off then they rub his skull with coarse sand and watch it until it becomes the color of a conch shell. Rahu's mouth. They force open his mouth with a spike and burn a lamp inside his mouth, All they dig into his mouth with a spade until the blood flows and fills his mouth fiery wreath, they wire an oil cloth about his entire body, and ignite it. The flaming hand. They wire an oil cloth around his hand, and ignite it, so that it burns like a lamp. Blade of grass. They cut the skin from below the neck to the ankles into strips they fasten him with rope and drag him. Prisoner walks on his strips of skin, falling down and struggling until he dies. The bark dress. They cut the skin into a strip, as described previously, but they cut it into two parts, from under the neck down to the waist, and from the waist down to the ankles. Upper strip the skin hangs down, covering below the waist, as in a bark dress. Antelope. They used metal rings to bind the two elbows and two knees to four metal stakes in the ground. He looks like a crucified deer. They set a ring of fire around him until he dies. Meat hooks. They use metal hooks with two barbs hooking into the body and pulling all skin, flesh, and ligament out. The coins. They slide off coin-sized piece of flesh from the body with a sharp knife, slice by slice, until he dies. Lye pickling they cut into the flesh over the whole body, and use a burn soaked with fire water to sting or cause pain, for example, salty water, scabbing and scrubbing the body vigorously until skin, flesh, and ligaments are torn down to the bone. Pivoting pin. They lie the person down on their side and they drive a metal spear through the ear holes into the ground. They hold two feet up and pivot the body around. Rolled up pallias, they roll a ball of rock over the body, breaking the bones without tearing any skin part. They grab his hair, holding his body up, and shake the body vigorously until the flesh settled together into a heap. They then use the hair to wrap around this so it looks like rolled up pallias. Trolled to be devoured by dogs. They confine pack of dogs without feeding for several days until they are ravenous. They then feed the pack of dogs to devour the subject until all but the bones are left. A fool sees kings having many kinds of torture inflicted on him, having him flogged with whips, beaten with canes, beaten with clubs, having him subjected to the porridge pot, to the polished shell chair, to the rahu's mouth, to the fiery wrath, to the flaming hand, to the blades of grass, to the bark dress, to the antelope, to the meat hooks, to the coins, to the lime pickling, to the pivoting pins, to roll up pallias, and having him splashes with boiling oil, and having him thrown to be devoured by dogs, and having him impaled alive on stakes, and having his head cut off with a sword. Then the fool thinks thus because of such evil actions as those, when a robber culprit is caught, kings having many kinds of torture inflicted on him as such, those things are found in me, and I am seen engaging in those things. This is the second kind of pain and grief that a fool feels here and now. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก ในการก่อน คือการกระทำทางกาย อันเป็นทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต ย่อมปกกลุ่มครอบงำคนผ่าน ผู้อยู่บนตังหรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น เปรียบเหมือนเงายอดภูเขา ย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดิน ในเวลาเย็น ฉันใด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน กรมลามกที่คนผ่านทำไว้ในการก่อน คือกายวาจาอันเป็นทุจริต ย่อมปกคลุม ครอบงำคนผ่าน ผู้อยู่บนตังหรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น ในสมัยนั้น คนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า เราไม่ได้ทำความดี ไม่ได้ทำกุศล ไม่ได้ทำเรื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ ทำแต่ความชั่ว ทำแต่ความร้าย ความเลวและโลกนี้ไปแล้ว จะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดี ไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ ทำแต่ความชั่ว ทำแต่ความเลว ดังนี้ คนป่านั้น ย่อมเศร้าโศก ร่ำไห้คร่ำกรวนทุบอกชกตัว ถึงความเป็นผู้งุนงงกลางเพอ พิสทั้งหลายคนผ่านย่อมเสวยทุกโทมนัสข้อที่สามนี้ในปัจจุบัน Again when a fool is on his chair or on his bed or resting on the ground then the evil actions that he did in the past his bodily verbal and mental misconduct cover him overspread him and envelop him just as the shadow of a great mountain peak in the evening covers, overspreads, and envelopes the earth. So too, when a fool is on his chair, or on his bed, or resting on the ground, then the evil actions that he did in the past, his bodily, verbal, and mental misconduct, cover him overspread him and envelop him. Then the fool thinks, I have not done what is good, I have not done what is wholesome, I have not made myself a shelter from anguish. I have done what is evil, I have done what is cruel, I have done what is wicked. When I pass away, I shall go to the destination of those who have not done what is good, who have done what is wicked. Then he sorrows, grieves, and laments. He weeps, beating his breast, and becomes distraught. This is the third kind of pain and grief that a fool feels here and now ภิกษุทั้งหลาย เมื่อประพฤติกายวาจาใจอันเป็นทุจริตแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุกติวินิบาตและนรก พิสุทธิ์ายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงอบาย ซึ่งเขาพูดหมายถึงนรกนั่นแหละ โดยชอบ พึงกล่าวได้ว่า เป็นสถานที่ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใกล้ ไม่น่าพอใจเป็นส่วนเดียว เพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาจนถึงนรกที่เป็นทุกข์นั้นก็ไม่ใช่ง่ายนัก เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้อาจเปรียบอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อพวกราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติผิด มาแสดงต่อพระราชา ขอให้พระราชาลงอาญยาแก่โจรผู้นี้ พระราชาจึงสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่า ไปเถิดพวกท่าน จงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษผู้นี้ในเวลาเช้า ร้อยเล่มแทงในเวลากลางวัน ร้อยเล่มแทงในเวลาเย็น พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงในเวลาเช้า ร้อยเล่มแทงในเวลากลางวัน และร้อยเล่มแทงในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม พึ่งสวยความทุกโทมนัสจากเหตุที่ถูกแทงเหล่านั้นบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกแม้เล่มเดียว ก็สวยความทุกข์โทมนัสที่ถูกแทงนั้นแล้ว จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงหอกทั้งสามร้อยเล่มพระเจ้าข้า A fool who has given himself over to misconduct of body, speech, and mind, on the dissolution of the body after death, he reappears in the state of deprivation, in a unhappy destination, even in hell. Were it rightly speaking, to be said of anything that is utterly unwished for, utterly undesired, utterly disagreeable. It is of hell that, rightly speaking, this should be said, so much so that it is hard to find a simile for the suffering in hell. When this was said, a asked the Blessed One, Venerable sir, but can a simile be given? It can, because, Because, suppose men caught a robber culprit and presented to the king, saying, "Here is a robber culprit. Order what punishment you will for him." Then the king said, "Go and strike this man in the morning with a hundred spears. Strike this man at noon with a hundred spears. Strike that man in the evening with a hundred spears. And they struck him in the morning with a hundred spears, at noon with hundred spears, struck him in the evening with a hundred spears. What do you think, Pickles? Would that man experience pain and grief because of being struck with 300 spears? Mundarbosa, that man would experience pain and grief because of being struck with even one spear, let alone 300. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ทรงหยิบแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือขึ้น แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร แผ่นหินย่อมย่อมขนาดที่เราตืออยู่นี้ กับภูเขาหลวงหิมพาน อย่างไหนหนอ จะใหญ่กว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่ส่งตือนี้มีประมาณน้อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิมพานแล้ว ย่อมไม่ถึงซึ่งความนับได้ ย่อมไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้ ย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวพระชก้าพิสุทั้งหลาย ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหลทุกโทมนัสที่บุตรถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มเป็นเหตุกำลังเสวยอยู่นั้น เปรียบเทียบกับทุกขของนรกแล้ว ยังไม่ถึงซึ่งความนับได้ ไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้ ยังไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว เด่น The blazed one, taking a small stone, the size of his hand, addressed to the Picus thus: "What do you think, Picus? Which is greater, this small stone that I have taken, the size of my hand, all the Himalaya, the king of mountains?" Venerable sir, the small stone that the blessed one has taken the size of his hand, does not count beside Himalaya, the king of mountains. It is not even a fraction. There is no comparison. So too, because the pain and grief that the man would experience because of being struck with three hundred spears does not count beside the suffering of hell. It is not even a fraction there is no comparison พิสุทั้งหลายเราใานิรนิบาล จะกระทำการกระทำที่ชื่อว่า ปัญจวิทัพันธนะ คือการจองจำห้าแห่ง กับสัตว์นรกนั้น คือตรึงตะปูเหล็ก ร้อนแดงที่มือข้างที่หนึ่งข้างที่สอง ที่เท้าข้างที่หนึ่งข้างที่สอง และที่สูงอกตรงกลาง คนป่านั้น จะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนอยู่ในนรกนั้น และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด Now the v i r d e n s of hell torture him with the fivefold transfixing. They drive a red-hot iron stake through one hand. They drive a red-hot iron stake through the other hand. They drive a red-hot iron stake through one food. They drive a red-hot iron stake to the other food. They drive red-hot iron stake in the middle through his breast. There he feels painful, ragging, piercing feelings, yet he does not die so long as the evil action has not exhausted his result. ภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิริบาลจะจับคนป่านั้นขึงพืชและเอาขวานถากจะจับคนป่านั้น เอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลงข้างล่าง Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานี